Beraz, eh, gaurkoan lurraldeko edabideen amaikakoa osatu dugu, Euskaraldian parte hartzeko deia luzatzeko asmoz. Franz 3 Euskal Herri, Eria Euskal Euskal Telebista, Kanal Dude, Franz Bleu Euskal Herri, Media Bask, TVPI eta Berriako Iparaldeko Itza, edabideak azpimarratu dute, izkuntzaren erabilpenean bektore estrategiko bat osatzen dutela. Je trouve que c'est important que nous participions à ce mouvement, cette dynamique d'Euskaraldia. C'est justement parce qu'il y a une invitation à des personnes comme moi, mais également à des personnes qui découvrent ce territoire et qui ne possèdent pas du tout la langue, de participer aussi à cette dynamique. Je trouve ça extraordinaire. Franz Blutik Franz Roa Euskal Herriat pasatuz, Euskararen presentzia eskasaz, damutzen bada ere aian ebuten, eginden bideaz ohartzen da eta behar delarik, Euskarazko gai bati garantzia emaiten badakila orain Franz Troak errandauku. Guti da bai, hartako zirraiten nuen, ez dugula e, jendeen goxe eta egarria asetzen mementuko, baina alere e, normalki tratatzen da gai bat euskaraz egin badaiteke ba eginenda euskaraz eta bordalekoek edo Parisekoek nahi bari badute gai hori ba noski frantsesez ere eginen dugu bainan hau ordian euskarak izanen du lehentasuna Hameka egun euskaraz lelua du euskaraldiak ariketa soziala nola eramanen duen Franz Block aipatzen dauko txoki dargik Après nous comment on va y participer eh bien en incitant les personnes à s'engager en basque si elles le peuvent à commencer une discussion en escolas plutôt qu'en français, et si on les y invite à répondre euh, escolas euh, plutôt qu'en français. C'est ça qui est important.